Նախորbanությունների մասին համառոտ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումից հետո ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի շուրջ ընթացող բանակցությունները կարևոր են, որովհետեւ այլընտրանքը պատերազմն է։ Տնտեսական տարին հանրապետությունում եզրափակվել է երկնիշ տնտեսական աճով։ Թաղավարտում ընթանում են սալապատման աշխատանքներ։ Շամյանի շրջանում գործող 16 դպրոցներից 3-ն ապահոված են կացեատնային ջերուցման համակարգով։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Յակոմիսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովի, Ստեփան Վիսկոնտիի, Էնդրու Շոֆերի միջնորդությամբ եւ մասնակցությամբ հունվարի 16-ին Փարիզում տեղի ունեցել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Զոհրաբ Մնացականյանի հանդիպումը Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաև ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպերչիկը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության լրատվության եւ հանրային դիվանագիտության վարչության հաղորդմամբ տեղի է ունեցել մտքերի օգտակար եւ կառուցողական փոխանակում, ինչն ուղղված է նաեւ առավել լայն փոխհմբռնման եւ փոխվստահության հաստատմանը։ Ավելի քան 4 ժամ տևած հանդիպման ընթացքում զրուցակիցներն անդրադարձել են խաղաղօրձընթացին առնչվող հարցերի լայն շրջանակի, ներառյալ ժողովրդներին խաղաղությանը նախապատրաստելուն, անվտանգությանն ու տարածաշրջանային կայուն զարգացմանը։ Հանդիպման նոր ժամկետները դեռևս չեն հաստատվել, այնուամենայնիվ արտգործնախարարները համաձայնել են առաջիկա ամիսներին շարունակելու հետևողական նպատակաուղված շփումները։ Նշենք, որ մինչ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ հանդիպումը Զորաբ Նացականյանը հանդիպել է ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների եւ ՀԱԿ գործողնախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկի հետ։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը եւս մեկ անգամ վերահաստատել է Ղարաբաղյան հիմնարցի կարգավորման վերաբերյալ Հայաստանի մտեցումներն ու սկզբունքային դիրքորոշումը, առանձնատուկ շեշտելով օկտակար շփումների կարևորությունն առավել մեծ փոխհմբռնում եւ փոխվստահություն հաստատելու գործում։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Զոհրաբ Նացականյանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ հանդիպումից հետո ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահները հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Նրանում նշվում է, որ համանախագահները նախ առանձին-առանձին հանդիպել են արտգործնախարարների հետ, ապա նաեւ համատեղ հանդիպում է եղել։ Այդ հանդիպումներին մասնակցել է նաև ՀԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպերչիկը։ Սա երկու երկրների արտգործնախարարների թվով 4-րդ հանդիպումն էր։ Մասնակիցները երկու նախարարներին իրենց երախտագիտությունն են հայտնել գործադրող ջանքերի համար ուղված ակտի բանակցությունների նպաստող եւ արդյունքներ արձանագրելուն միտված մտնոլորտի պահպանմանը։ Նախարարները քննարկել են հարցերի լայն շրջանակ կապված Ղարաբաղյան հակամարտության հետ եւ համաձայնել, որ անհրաժեշտ է բնակչությանը խաղության նախապատրաստելուն ուղված կոնկրետ միջոցառումներ ձեռնարկել։ Հանդիպման ժամանակ համանախագահները երկու նախարարների հետ քննարկել են բանակցային գործընթացի այս փուլի համար հիմնական սկզբունքներն ու պարամետրերը։ Նախարարներն ու համանախագահները քննարկել են նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների միջև հնարավոր հանդիպում կազմակերպելու ուղղությամբ հաջորդ քայլերը բանակցություններին ուժեղ ազդակ հաղորդելու համար։ Համանախագահներն ընդգծել են հնարավոր փոխշահավետ նախաձեռնությունների կարևորությունը՝ ուղղված տարածաշրջանի տնտեսական ներուժի իրականացմանը։ Ամանախագահները նախատեսում են մոտ ժամանակներս հանդիպել երկու երկրների ղեկավարների հետ, ասված է հայտարարությունում։ Արցախի պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատար Կարեն Աբրամյանի մոտ ծառայողական, սոցիալական ու այլ բնույթի տարբեր խնդիրներով երեք ընդունելության էին ներկայացել մի շարք քաղաքացիներ։ Հանգամանորեն ցանոթանալով ներկայացված խնդիրների բովանդակությանը Պաշտպանության նախարարը Պաշտպանության բանակի համապատասխան ոլորտների պատասխանատուներին հանձնարարել է օրինական հարցության մեջ բարձրացված հարցերի համար գտնել լուծումներ, իսկ քաղաքացիներին հավաստիացրել, որ բանակի հրամանատարությունը այսուհետ եւս կշարունակի ուշադրության կենտրոնում պահել բոլոր այն խնդիրները, որոնք որևէ կերպ առնչվում են հանրապետության պաշտպանական գերատեսչության հետ։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է Պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայությունը։ Արցախի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի անդամ Ռուդիկ Հուսնցի խոսքով Ղարաբաղյան հիմնախնդրի շուրջ ընթացող բանակցությունները կարևոր են, որովհետև այլ ընտրանքը պատերազմն է։ Նա նշել է, որ հիմնախնդիրը չի կարող ներկայումս լուծվել, քանի որ Ադրբեջանն ընդհանրապես պատրաստ չէ որևէ փոխզիջման, նրանց քննարկումները, հայտարարությունները իրենց առավելապաշտպանական մոտեցումները միայն դրա վառ ապացույցն են։ Նրանք ամեն ինչ անում են, որ կոնկրետ գործնական քայլեր չանեն Նրանք նախ պետք է համագործակցության պայմանագիր կնքեն Արցախի հետ, պետք է հավաստեն, որ ինչ որ փողզիչումների կգնան։ Ասել են նա. Ռուդիկ Հյուսնեցի խոսքով, եթե նման քայլեր անելու ցանկությունն Ադրբեջանը չունի, նշանակումը խնդիրը չի լուծվի եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հանդիպումները պարզապես հանդիպումներ են ներքին լսարանի համար։ Ըստ նրա իրականում Ղարաբաղյան հիմնախնդիրն իրենք լուծել են, բայց եթե Ադրբեջանը ցանկանում է բարիդրացիական հարաբերություններ հաստատել հայ ժողովրդի հետ, պետք է իրական քայլեր ձեռնարկի։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները անդրադառնալով Իրանի զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետ Մոհամմադ Բաղերիի եւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի Բաքվում կայացած հանդիպմանը տեղեկատվություն են հրապարակել, թե Իրանը համարում է Ղարաբաղն ադրբեջանական տարածք, աջակցում եւ այսուհետ եւս կաջակցի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը։ Մեկնաբանելով տեղեկատվությունը, Իրանագետ Արմեն Իսրայելյանը մասնավորապես նշել է. Ադրբեջանական լրատվամիջոցների նման մոտեցումը նորություն չէ։ Իրանի եւ Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների գրեթե բոլոր հանդիպումների ընթացքում ադրբեջանական զանգվածային լրատվամիջոցները դիմում են նման հնարքի կամ ներկայացնում են ենթատեքստից կտրված ձևակերպումներ կամ ամբողջովին խեղաթյուրում են այն։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետը ոչ միայն նման հայտարարություն չի արել, այլև Արցախյան հակամարտության վերաբերյալ որևէ անդրադարձ չկա իրանական պաշտոնական լրատվամիջոցների հրապարակումներում։ Արցախի հարցում Իրանի պաշտոնական դիրքորոշումը հետևյալն է. Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը պետք է լուծվի խաղաղ ճանապարհով միջազգային իրավունքի եւ նորմերի հիման վրա։ Ինչպես երեք հաղորդել ենք, մեկնարկել է հայ հեղափոխական դաշնակցության 33-րդ ընդհանուր ժողովը։ Ներկայացնում ենք մեր աշխատակից Վարսիկ Հարությունյանի հարցազրույցը ընդհանուր ժողովի Կանադայի ժամանած պատվիրակ Տարոն Քեսկինյանի հետ։ Կանադահայ զրուցակիցս հերթական անգամ է Արցախում։ Առաջին անգամ Տարոն Քեսկինյանը Ստեփանակերտ է ժամանել 2002 թվականին։ Մեծ հետ զրույցում նա նախ անդրադարձավ Հույդա ընդհանուր ժողովին, նշելով, որ սա դաշնակցության պատմության մեջ առաջին անգամն է, ինչն էլ մեծ հպարտություն է իր եւ իր կուսակիցների համար։ Քաշակշան ընդհանուր ժողովը կերը իբրև կերակին ժողով միշտ շատ կարևոր եղած է եւ անշուշտ ասի հատկանշական եւ պատմական օրը որ առաջին անգամ լալով կկայանա Արցախի մեջ եւ այս թիմը բարդություն է մեզի համար եւ թե մեր անցյալի եւ թե մեր ապակայի աշխատանքները որոնք այսինքն այն կարևոր հնարանը եղած է միշտ Արցախը եւ այդ ժողովը այսօր ամնաբնթեց այդ մեկը իր պաշտոնական հացումը այն որ Արցախն ու նրա հետ կապված յուրաքանչյուր իրադարձություն Սփյուռքի հայության այդ թվում կանադահայի մեր քույրերի ու եղբայրների ուշադրության կենտրոնում է դա անվիճելի փաստ է վստահեցնում է Տարոն Քեսկինյանն ու ավելացնում որ Սփյուռքում շարունակվում են ակտիվ աշխատանքները հայդատի իրագործման ուղղությամբ այսօր կանադայում շատ կարակցինքն նրա ամենօրվա դեղ ունի։ Եթե մեր պաշտոնական աշխատանքների մեջ, որ սկզբում աշխատենք հայտարարի առումով Արցախի հարցը միշտ առաջնահերթ հարցերը մեկն է, որ ներ քաղաքական աշխատանքներով փորձ են կենտրոնացնել, հավելյալ ուշադրություն հանձնել եւ մեր Կանադայի կառավարության մոտ դնչում եւ ասենք առաջարկներով մոտենալ եւ նույն տեղալ այսինքն մեր արորիային կյանքի մեջ միշտ արորիա հայ սուրքի մեջ ապրող կանադահայը միշտ հետաքրքրված է Արցախով, Արցախի արորիայով, թե անոր լուրերեն գլսեն կամ այցելողները որ գերցանկան միշտ ինքն հբարդենք Արցախով եւ կարելինս միշտ դինենք որ կարելի եղած ինչապ օգտակար լանք Արցախի ինտերսից։ Կանադահայ մեր հայրենակիցը տեսակետ հայտնեց նաև Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության հերանեկանի մասին, նշելով, որ խնդրի մեզ համար շահեկան լուծումը հնարավոր կլինի միայն Արցախն աշխարհին ճանաչելի դարձնելու պարագայում։ Ղարաբաղի հարցի միակ լուծումը Արցախի պետության հաստատումով եւ ճանաչումով է միջազգային կետի վրա, այսինքն մենք ոչ մեկ ցանտիմ հող անցուժելու դեպք որ պատրաստ ենք եւ միշտ պետք է մեր գարելին սնենք միջազգային կետի վրա եւ երուժերի բանակցությունները ոնց որ գտնվեն, բայց մենք մեր այսինքն մեր արյունով շահացող չենք կնարվար մեկ ձևով յետա։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Եթերում նորերի թողարկումն է։ Արցախի նախագահի խորհրդական Արայիկ Հարությունյանի խոսքով տնտեսական տարին հանրապետությունում եզրափակվել է երկնիշ տնտեսական աճով, որը մեկ անգամ եւս փաստում է տնտեսական զարգացման կայուն ընթացքի մասին, իսկ 2019 թվականի ներդրումային մի շարք խոշոր ծրագրերի վերաբերյալ արդեն հայտարարվել է։ Իդեպ ցանկանում եմ վստահեցնել, որ արդեն ստեղծված են բոլոր նախադրյալներն առաջիկա տարիներին եւս Արցախում երկնիշ տնտեսական աճ ապահովելու համար, նշել է Արայիկ Հարությունյանը։ Մարտունու շրջանի Թաղավարտ համայնքում իրականացվում են Գյուղամիչյան ճանապարհների սալապատման աշխատանքներ։ Այս մասին ասել է Թաղավարտի համայնքի ղեկավար Լևոն Ալավերդյանը։ Այս օրերին կազմակերպելով շաբաթօրյակներ, թաղավարտիները որոշել են սեփական ուժերով շարունակել փողոցների կիսատ մնացած բարեկարգումը։ Գյուղում իրականացվել է 1000 գծամետր սալապատում։ Ըստ 2019 թվականի պետական ծրագրի Պետք է համայնքի մնացած 6000 գծամետր գյուամիջյան ճանապարհների սալապատման աշխատանքներն ավարտին հասցնել, նշել է Լևոն Ալավերդյանը։ Ուսումնական տարվա այս ժամանակահատվածը դպրոցականների համար նշանավորվում է առարկայական օլիմպիադայի մեկնարկով, որի առաջին փուլն արդեն իսկ ընթացքի մեջ է։ Վան Նովիկովի ռեպորտաժը։ Խոսելով դպրոցական առարկայական օլիմպիադայի այս տարվա ժամանակացույցի եւ ընթացքի մասին Արցախի կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության աշխատակազմի կրթության եւ գիտության վարչության պետ Ռայա Մուսայելյանը մասնավորապես տեղեկացրեց։ Արցախի հանրապետության դպրոցականների 2018-19 ուսումնական տարվա առարկայական օլիմպիադայի մեկնարկը արդեն տրված է։ Առաջին փուլը սկսվել է արդեն ներդպրոցական փուլն է, որը սկսվել է հունվարի 10-ից կշարունակվի մինչև 25-ը։ Կրթության գիտության նախարարի տարի հունվարի 9-ի հրամանով այդ հրամանը արդեն ներկայացված է կրթության բաժինների եւ այդ գործընթացը տված տեղեկությունների համաձայն նորմալ շարունակվում է։ Մինչ այդ կրթության բնագավառի գերատեսչական ու շրջանային համապատասխան բաժինների պատասխանատուները կազմակերպչական նախապատրաստական ծավալուն աշխատանքներ են իրականացրել։ Ռայա Մուսայելյանի հաղորդմամբ նախապատրաստման ու անցկացման կարգը փոփոխություններ չի կրել նախորդ տարիների համեմատ մենք բացառություններ այս պահի դրությամբ չունենք։ Նախորդ տարիների նման օլիմպիադան անցկացվում է 3 փուլով՝ ներդպրոցական առաջին փուլը, երկրորդ փուլը դա շրջանային կամ քաղաքային փուլն է, որը կշարունակվի 19 թվականի հունվարի 29-ից մինչև փետրվարի 19-ը։ Այդ երկրորդ փուլի առաջադրանքները կազմվում է նախարարության մասնագետների կողմից, քանի որ շրջաններում պետք է այդ սկսվի նույն օրը նույն ժամին։ Մենք այստեղից նույն ժամին էլեկտրոնային տարբերակով ուղարկում ենք կրթության բաժիններ շրջանային եւ ամբողջ հանրապետության շրջաններում եւ Ստեփանակերտում սկսվում է նույն օրը նույն ժամին։ Իսկ ներդրոցական փուլի առաջադրանքները կազմվում է քաղաքապետարանի եւ շրջանների կրթության բաժիններում մեթոդ խորհուրդների հանձնաժողովների ներկայացրած հարցաշարերի հիման վրա։ Դարձյալ բոլոր դպրոցներում ներդրոցական փուլը անցկացվում է նույն թեստային առաջադրանքով։ Դա եւ անաչառություն ուսումնասիրություն է, եւ ճշմարտացիություն է, եւ իհարկե տարբեր շրջանների դպրոցականների հնարավորությունները ապահովում են, որ լինի նույնը։ Շրջանային քաղաքային փուլի ավարտից հետո հանրապետական փուլը փետրվարի 23-ից կշարունակվի մինչև մարտի 16-ը, այս առաջադրանքները արդեն մենք ստանում ենք Հայաստանի Հանրապետությունից, դարձյալ նույն օրը, ինչպես որ Հայաստանի մարզերում է, որովհետև մեր հանրապետական փուլի առաջադրանքները դա Հայաստանի Հանրապետության մարզային փուլի առաջադրանքներն ա լինում։ Եվ դա սկսում ենք նույն օրը, նույն ժամին, թե Հայաստանում, թե մեզ մոտ նույն առաջադրանքներով Արարքայական օլիմպիադաների անցկացման կարգում արդեն երրորդ տարին գործող բացառությունը վերաբերում է բնագիտական առարկաներին։ Արդեն երրորդ տարին է, որ մենք բնագիտական առարկաներից անց ենք կացնում։ Մաթեմատիկա առարկայից օրինակ սկսացին երրորդ դասարանից, դա միակ առարկան է, որ բացառության կարգով ընդգրկում ենք նաև 5-րդ դասարանի աշակերտներին, մնացած առարկաններից բնագիտական 9-ից 12-րդ դասարանը, հումանիտար առարկաններից մենք ընդունում ենք նաև 8-րդ դասարանի ներկայացուցիչներ, բայց նրանք մասնակցում են 9-րդ դասարանցիների առաջադրանքներով աշխատելու դեպքում միայն։ Կրթության եւ գիտության վարչության պետ Ռայա Մուսայելյանի հաղորդմամբ տարեստարի առարկայական օլիմպիադաների մասնակից աշակերտների թիվն աճի միտում ունի։ Մեր դպրոցականները օլիմպիադային մասնակցում են բավականին ակտիվ եւ յուրաքանչյուր տարի մենք ունենում էինք 380-ից մինչեւ 420 մասնակիցներ։ Հուսով եմ ու գրեթե համոզված, որ այս տարի ոչ պակաս ակտիվություն կցուցաբերեն մեր դպրոցական Հավելենք, որ դպրոցական 14 առարկաներից անցկացվող օլիմպիադաներին մասնակցում են 5-ից 12-րդ դասարանների աշակերտներ։ Արցախում դպրոցական առարկայական օլիմպիադաների շրջանային քաղաքային փուլը ըստ հաստատված ժամանակացույցի կկազմակերպվի հունվարի 29-ից փետրվարի 24-ը, հանրապետական փուլը փետրվարի 25-ից մինչև մարտ ամիսն ընդգրկող ժամանակահատվածում, իսկ եզրափակիչ փուլը կանցկացվի Երևանում։ Դուք լսում եք լուրեր։ Շամյանի շրջանում գործող 16 դպրոցներից 3-ն ապահոված են կացեատնային ջերուցման համակարգով։ Մյուս դպրոցներում գործում է վարարանային ջերուցում։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Արդեն մի քանի օր է շրջանի Նոր Կարաչինար համայնքի դպրոցում եւս շահագործման է հանձնվել կաթսայատուն եւ դպրոցն այժմ ապահովված է կաթսայատնային ջերուցմամբ։ Մեծ է զրույցում տեղեկացրել շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի կրթության եւ սպորտի բաժնի վարիչ Խորեն Վարդանյանը։ Ըստ մեր զրուցակցի Նոր Կարաչինար համայնքի դպրոցի կաթսայատունը կառուցվել է բարերարների օգնությամբ։ Դպրոցը կրկին բարերարների ֆինանսավորմամբ վերանորոգվել էր անցած տարի, եւ որպեսի նորոգված դպրոցը վարարանների ծխի պատճառով շարքի սուրճ չգա, հովանավորներ գտնվեցին, ովքեր հոգացին կացայտան կառուցման ծախսերը, տեղեկացրեց մեր զրուցակիցը։ Խոսելով շրջանի դպրոցների ջերուցման համակարգերում արկա խնդիրներից, Կորեն Վարդանյանը նշեց, որ նախորդ տարիներին խնդիրներ կային Եղեգնուտ համայնքի դպրոցի կացայական աշխատանքների հետ կապված։ Կառուցման ընթացքում որոշակի թերություններ են եղել, ձմեռվա ընթացքում մարտկոցները սարել ու շարքից դուրս էին եկել, ինչի արդյունքում դպրոցը նորմալ չէր ջերուցվում։ Այժմ մարտկոցները հիմնականում փոխարինվել են նորերով, թերությունները վերացվել են եւ դպրոցը նորմալ ջերուցվում է։ Ձմեռային արցակուրդներից հետո առաջին օրերին հատկապես Խարվաճարի միջնակարգ դպրոցում ջերմաստիճանը նորմային չէր համապատասխանում։ Դա պայմանավորված էր նախ դպրոցի շենքի մեծությամբ եւ հետո այն հանգամանքով, որ դպրոցը մի քանի օր չէր ջերուցվել։ Այժմ արդեն երկու վառարանը միանգամից աշխատում են եւ ջերմաստիճանը դասասենյակներում նորմային համապատասխան է, տեղեկացրեց մեր զրուցակիցը։ Այսօրվա դրությամբ Հայաստանի տարածքում կան դժվար անցանելի եւ փակ ավտոճանապարհներ Հագե Վարդենյանց Լեռնանցկը։ Սոտ Քարբաճար ավտոճանապարհը բեռնատար ավտոմեքենաների համար փակ է, իսկ մարդատարների համար դժվար անցանելի։ Վարորդներին խորհուրդ է տրվում երթևեկել բացառապես ձմեռային անվադողերով։ Վրաստանի տարածաշրջանային զարգացման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության ավտոճանապարհային դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմին Դալլարս ավտոճանապարհը փակ է բոլոր տիպի ավտոմեքենաների համար։ Արկա է ձնահյուսի վտանգ։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության Հուսեյն Օսիայի հանրապետության գլխավոր վարչությունից ստացված տեղեկատվության համաձայն ռուսական կողմում կակուտակված 97 բեռնատար եւ 79 մարդատար ավտոմեքենա։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անպամատություն, գիշերը ձյուն։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 0-ից 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 5-ից 10 աստիճան տաքություն։